Baungi etorriak entzule gure gaurko kultura eta lonetara gaur, ogoita malaugarren Euskal Herriko idazlen biltzarra zinteresatuko gara. Aurten eh, saran, apirilaren amaseian eta amazazpian ospatuko Aurten Aurtengoan bai, entzun duzue, bi egunez ospatuko da Idazleen biltzarra eta honen inguruko setasunak bilduko ditugu. Anji errandoneak aurreratu digunaz. Uh, pasaden urtean, hartu ginen gure gitarra nahiko uh, zela eta Eh, hainitz gauza utzi ditugula bazterrean eta beharrezkoa zela bigunetan pasatzea. Hala eh, ere, hainitz liburu eratzen da urtean zehar, eta nahi ginen bai idazleeri, bai argitaletxeeri, uh, eskaintza handiago bat uh, proposatu. Eta horterako, eh, horterako eraiki dugu proiektu behi bat uh, bi egunetan. Alapada, bi egun horietan, hau da, igande eta astelenean ospatuko den idazlen biltzarraren inguruko zetasunak bilduko ditugu bere ala. Baungetorri guztiak. Angi errandonea, kaixo egunon. Egunon. Sarako idazlen biltzarra hurbiltzen ari da, hogeita malaugarren edizioa ospatuko da aurten, eta aurtengoa gaina berezia izanen da. Bi egunetara, e, eh, bazabaldu baituzue eguna. Bai, bi egunetara, uh, eh, pasaden urtean hartu ginen eh, gure gitaragoa nahiko uh, azkarra zela, eta hainitz uh, gauza utzi ditugula bazterian, eta beharrezkoa zela bi egunetan pasatzea. Uh, ala ere, hainitz liburu ateratzen da urtean zehar, eta nahi ginumen bai idazleri, bai argitaletxe eri, eskaintza handiago bat proposatu, eta horterako uh, eraiki dugu proiektu berri bat uh, bi egunetan, mm-hmm. zen em, gogora dezagun sarako idazlen biltzarraren e, bihotza zer den muina. E, azken batean Euskal Herrian ekoitzitako azken argitalpenak ekartzen dituzte. Bai, orduan, eh, dola mara urte Jean-Michel Garratek asmatu zuereik e, biltzara, bere filosofia zen lotura egitea idazle eta erakortzailean artean. Hori da beti etxiki dugun filosofia. Horuan, gero parte hartzailetan, e, simple da, e, biltzaren etortzeko, behuzu e, iparalden bizi, eta edozoen gauza argitaratu. Edo, iparaldetik kanpo bizi, baina iparaldei buruz eh, idatzi. Eta behaz, uh, adibidez, gutxi gora bera, bat ditugu egunta beho bat idazle torriko diena, goi eta bos bat argitaletxe, goi bat alkarte, behaz, uh, nahiko egitara ondia dugu, eta hori marka hona da, jana idu ala ere, hemen badela lako ekoizpen bat, bada ala ere lan bat ere maten dena. Guk Eh, formula berrian ekarri dugu Jean-Michel Garaten filosofiari uh, bertze filosofi bat, berritasun bat, guk nahi ginuen ere uh, Euskara gehiago, gazte gehiago, eta duela bi urte hasi gailaik, afen, pasaten urtean hasi gailaik, hori uh, izan da gure helburua, Euskara gehiago sardat dira uh, bai bai argitaletxetan, bai eta idazleetan, bai eta liburuetan, bai nangoen ere, eh, komunikazioan ere guk eh, ala ere gehiago Euskara eh, erabiltzeko, eta gazte gehiago, zein eta huartua ginen azkenek urtetan, uh, biltzara aizela pixkat uh, ez dakit nola egan berden, baina uh, hartzen, isarekin egin dut, uh, hartzen, zein eta boan kusten alea ere, uh, gazteak itzila etortzen, eta bertzeraz lan bat ere eman gazteri buruz. Ara beraz, bi egunetan eh, zehar eh, iraganen da idazlen biltzarra aurten, animazioez inguraturik, diote ez da soilik e, ba, liburu diska salmenta bat izango, aratago ere baitzuazte? Bai, nahi izan duguna da e, lentasuna eman idazleari, betiko gaia da, e, lentasuna eman liburuari. Orduan, aurten ekartzen dugun berritasun nagusia da liburu aurkezpenetan. Orduan, e, liburu aurkezpenak beti modu berdinan egin die, idazle bat eldu da, eta mar minutuz aurkezten du publikoren aintzinean bere obra. Horten, eh, uh, hola segitzen dugu, Eh, uh, utzi ditugu kasik sortzi leku idazleheri, sortzi idazleheri, eh, hautatu uh, izan behar dugu, zointa bagintuen oita behatzi galde, behaz sortzi hautatu hartzien. Eta gero, bigarren formula da, uh, erraten duguna, sola saldi bat, ero itzaldi bat. Orduan, hor, ez dugu eh, gure buguruari eh, min handik egin, ez dugu deusik asmatu, kopiatu dugu eh, frantses telebistak duena bosgarren gatean, la grand librairi emankizuna. Hor, galdetu dugu lau animatzaileeri, auta dezatela, nahi dituzten idazleak edo nahi dituzten liburuak, oi berriki ateatu denak, gombeidatzea uh, idazleak, uh, estudiatzea, ben liburuak, irakortzea, Uh, eta elkarren artean, idazleek, uh, edo argitaritxek, uh, eh, idazleek, jane dut, um, elkar um, irakur dezatela, peren liburuak, eta hor sortu, ez bakarrik liburu horkezpen bat, baina ez bat, ikas, uh, irak, uh, idazleen artean. Hor uste horrek, uh, formula horrek, horren bateko plato bat izanen da, horren bateko emankizuna, kanaldudek emanen du xuxenean uh, web, bere webgunean, Uste torrek eh, horkezpen uh, berriat proposatzen duela, uh, formula berri bat izanen dela, pentsatzut publikoan onbekio sentituko duela zen nahi duen erran idazleak, zein izan izanen die baita animatzen aldetik, baina bertzei idazlean aldetik ere, ez da baida bat sortzen alda, eta ustot, aberasten duela, eh, ez da baida. Eta kusiko dugu, entxeatuko dugu, olako lau uh, plato, janen dut, uh, olako lau main, main inguru ditugu, eta bosgarrena da mm, utzi dugu uh, main ingurua uh, perlatitxe pareko liseoko ekasleari, ele mailakoari, literatura mailakoari, eta hiek errezibitzen dute kirmen be. Eta horren bateko emakizun bat emanen dute kirmenekin, uh, aipatuz bere azkeneko libu obrak, bere, bere bizia, bere bideiak, bere... Mm -hmm. Beraz, holako proposamen berriak nahi gintuen egin, gehi uh, utziko dugu isoko bat ere eh, liburu digitalari, eh, tableteri eta hori sarako liburutegiak eh, antolatzen du, eta horako behitasun maztuk ikartzen ditugu bai. Espazio e, gogoan dut iragan urtean dagoeneko ba, formula berri batekin ez, e, erakutsi zen dutela, aretoa ezberdinki, e, ikusi izan genuen, kiroldegia, bai. aurten ere gisa berean, espiritu berdinarekin arituko zaite? Bai, aurten ere kiroldegian izanen da beti bezala, orduan gila jateko pixkat tinko-tinko izanen eta bete-bete-betea da kiroldegia. Gero, badugu uh, kiroldegia ondondoan uh, eh, zera, eh, oialetxe bat, oita marmetra luzekoa, Eh, biziki ondia, hor izan handi aur xokoa, nun uh, kidibil kompainiak eskainiko duen bere eh, programa eriburuz buru, eta mintzaldi xokoa. Ba, mintzaldi xokoa, gandel urtean ikusi dutenak kokatu ginuen hori uh, lokaltiki batean, goentzat nahiko ondia zen, eta tikiak eratu zen, aurten uh, eun pertsoneko lekua izanen da, uh, nahiko ondia da, kanaldu dekantolatzen du, uh, behaz, mankizuna, behaz, normalki, normalki nahiko lekua ondia izanen da, eta nahiko goxotasunean, dugu liburu aurkezpenak. Mm-hmm. Eh, helburua da, um, gure, gure gizarteak uh, <laughs> pixka txufremenduan bizi da, mementoan, gauza ikusten ditugu eta entzuten, eta pentsatzen dugu eh, liburuak ekartzen aldugula lako harintasun bat, ero bertze moduko pentsamendu batzuk, eta hori guk antolatzaile bezala, nahi dugu tresna bezala, gu tresna gira, eh, nun nahi dugu idazle eri, targitaletxe eri, eskaini olako uh, eh, uh, eh, jartzun bat, orra? eta behaz berdugu uh, leku onditu, zabaldu, goxoago izan da dila, uh, denek uh, aurkesteko albezin ongi ben diburuak eta bere lanak. Ba, itzulia egin dugu, bi egunez iraganen dela esan dugu, e, e formula berri horrekin, e, Euskara eta Gaztea kunkitu nahi dituzu ere e, bereziki ediziontan ere aurrekoan bezala eta paralelo kiere lanak eramaten dituzu ez, bai. ikasleekin eta bai. liburuzka bat ikusi eta argitara bai. Bai, pasatu urtean ere ginuen lan bat gure inguruko eskolekin, privatua, publikoa eta eh, eh, ikastorekin. Horten edatu dugu, eh, lapordiko hiri elkargoko eskola guziekin ahremanetan sartu naiz eta ba, gehienek, fe, gehienek ez, baina batzuk segitute eta behaz galdetu dugu uh, lan bat ere mandezatela, idatzian bakarrik aurten eta gaia da ametsa. Beaz, eskola bakutxe Ramosek, uh, eh, izan ez eh, tikietan, koligiotan ere mandutelan bat, idatzian, hain dituzte bertsuak, poesiak, tekstuak eta bar, eta horren bilduman bat dugu, languziak hartu ditugu, eta bilduman bat dugu, eta katalogo batean argitatuko ditugu, eh, hola publikoak ikus dezala, aurrek nola, eh, lantzen duten baita euskara, baita posia, baita ere mertsua uh, eskoletan. Da, nik uste dut eh, importantea dela, hor batek, idaztea, eta gero bere idatzia ikus dezala, argitatua dela eta karrika dela, uh, importantea dela, bere aita txitamatxe, aita tamak, la osokoek, uste dutela liburu bat, nun berak indituen tekstuat. Agian, agian egun batez, hori etatik ateatuko da behaz ala berri bat, edo edo uh, kirmen be bat, edo ez dakit horlako zerbait, mehen hori da, azkenean, ezke finean guk uh, elburu hori dugu, eh? Uh, zala, atea norbeite, eta segi, segi dezatela, gazte idazten eta, eta, eta irakurtzen, eskoraz, noski. Eta urten ere, omenaldiak izanen dira? Bai, omenaldi bereziak, eh, berriki eh, eh, zendu uh, dien hiru lagunen omen aldiak izanen die, alde batetik Marijan Emina berri, diadanik uh, irabazia zuen, eta nahi, izan dugu omen omenaldi txiki bat egin, hoi du, gero Pierre Charritonen omenaldi bat, hori uh, eskualtza du, eta azkenik Asier berria, Eh, eta hori ere eskolekulturak kondiakinen du, jakinez Asier berria ahunt um, gure hildoan, er, gugidan bere hildoan azkenean, eh, berak ere manduen lana eskoltelebistan literaturari buruz eh, eta orkestuz uh, eskolegiko literatura telebistan, uh, pentsatzeut uh, biziki importantea izan dela eta agian segituko da lana hori, agian telebistak inen du, baina uh, egin nuen, ala ere hitz batean bere berari pentsatuz eta eh, ez dut xantzarik izan berarekin hitz egiteko, nahi konuen egun batez gombidatu, baina maluruski antzaigu, baina gure bihotzean da eta eta omen aldi bere zibat izanen du uh, eh, bitza jastelen aiken, segura aski. E, e bat eh, jende aurre ikusten duzu, iazko edizioari konparatuz? Jadanik, iaz izan gintuen uh, bortzeun gehiago, bisitari. Uh, orduan uh, aurten uh, bon, bertze, eh, bi, milit, bi militan uh, ailatzen bali maga ongiritaike, jakin behar dena, da biltzaha bilakatu dela, kasik akitania behiko, bigarren uh, liburu azoka, uh, kontatzen bali matuzu idazleak ora, angulem uh, komiki fedialen ondotik gugila. <laughs> Ahi, ahia da, baina badie ba, ez hau zen dut nik liburu, liburu fedi bat, nun baituzten ogoi mila bisitari eta behoita maja uh, idazle. Eta guk behitugu egun eta behogoi idazle. Ora, egan nahi dut, uh, depende zertze duzun, ze guzti duzun, baina zinez, biltzara, eh, bilakatu da, ez bakarrik itzordu bat uh, idazle edo literatura itzordu bat, baina ere kultur itzordu bat. Uh, eh, biltzareko kariketan, etxe behintu zu dantzariak, antzarkilariak, kultura mundu guzietako uh, iparaldeko aktoreak. Orduan guentzat hori da, e, buk idabazi dugu, gure, gure pariua idabazi dugu. nahi duguna, da, hola, gutzamendu bat izan, itzordu bat izan, eta eta jendea etor dezan sararat, bazer hartzea, liburuaren inguruan, baina kultur munduan. hori dugu. Liburu erraten dugu, baina aldizkariak ere <clears throat> aurkitu izanen dira, diskak ere. Bai. Ez dakit, eh, disken aldetik aurten presentzia handiagoa izango duten e, disketxek edo eh, liburuari lentasuna emanez diskak ere presentzia handiagoa izanen du? Hau izanen da, bon, diskekin bada, ah, musikaikin horoko jean bada arrazo bat. Fen, guk dugu arrazoa, ah? guk nahi ginuke itiki, baina lekua dugu eskaz. Hora, izanen die, bizpairu, orkestuko da iztuztenak, pentsatzeot, dok eta orkestuko iztuzte, pehi hospital heldu da, utzi diogu main bat berari, baina gero ez dugu lekurik, galdeak izan ditugu bertze bat zat, baina ere maten dugu, badu urte bat ere maten dugula gogo eta bat, hori buruz, uh, musikari buruz, zointa, nahi ez, eh, kantari batek, be, kantu bat, idatzia da, eta kantu bat askotan eh, poema bat da, poesi bat da, eh, bertsu bat da, eta behaz idatzia da, eta behaz literatura da. Orduan lotura juntertxia da, eh, edo juntazkarra da literatura eta kantuarekin. Behaz, ari gira eta bat ematen, ondoko urtetan nola idikiko ginuken biltzara musika munduari. Eta tekstu ere seguraski hori da. Ba, mil esker. Mil esker zuri. Ongi etorriak! jaun andriok Ikuskizuna astera doa Gero aira gartzen aida Arroz esnekon jarretan Txarli, txarli, txarli braun Esnupiri ez dio barkatu milurekin ospa ina Makakorro goxo batez lehertu ditu Zazpire mila botila Merengiak dantzatzen dun bitartian. Xomorro eta barazki fobila sendatzen ditu Zangoan itz miragarri du Matxin, matxin, matxin saltu Panderotak da kriski hipnotizatzen zaitu Sobran ditun eskuekin txateatzen du Amanita muskariekin Masajia emateizu bitartian gabe Azken numerua eta numeru gara Senda gaiera ginkorra Indakoak berpizten ditu Matximbra un charli salto Bikotea izientzia munduan eman didio ospea Gain ditu gravitazioa Elkarra ireratu

Alpargata Basaran ospatuko den ogoita malaugarren Euskal Herriko idazlen biltzarra zintesatu gara gaur, apirilaren amaseian eta amazazpian iraganen dena eta erranen dizuegu, ez eh? Aio bereziak ere eginen ditugula astelenarekin Euskal Irrati hauetan. Bau guzti arrandan eraldetik besterik ezentzule, nahi duzen arte, aio. algunos son de Ica deika Cultura alea.